lulado efficas, ancau ce plen cresculoi. Beboi ec dormas pli rapide en lulilo. Ancau plen cresculoi dormas pli bone, se la lito mal rapide movigas tien cae reen. Ien la resulto de actuala studaggio. Cai gi en hava surprisan detalon, la lulmovo plifortigas ancau la memor capablon. Bone dormas tiu, ciu rapide ec dormas, cae nevecigas dum nocte, cae restas longe en la faso de profunda dormo. Cetio ne la dauro ludas gravan rolon, sed ancau la qualito de la profunda dormo, clarigas unue la autoroi de la studajo de la Universitato de Lausanne en Svislando. La neuroscientistoi en unua studajo nun petis dec hoc parto prenantoin, ciui ciui estis bonai dormantoi, dormi en laboratorio cun lito, ciu mal rapide lule movigis. Resulta el tio, ili pli rapide ec dormis, dormis pli profunde, nome pli regule cae pli bone, oldum la nocto, en ciu ili ne estis lulatai tra la nocto. Milda lulado signifas en tiu caso, che la lito svingigias ciuin quar secundoin, tien cae reen. Iam en pli frua studaggio, la svisa esplorista te amo, estis montrinta, che homoi, ce quardec quin minuta dormeto, ec dormas pli rapide, cae dormas pli bone, se la laboratoria lito movigas tien cae reen. Tio estas io, cion supposeble multai homoi conas de la hamaco. Sed nun por tiu studajo, ocasis unua foie, che la test personoi estis lulatai dum tuta nocto. Cio precise ocasas dum dormado, cae cial la profunda dormo estas aparte grava, por tio existas quelcae teorioi. Quelcae el ili diras, che ni regenerigas dum la profundae dormofasoi. Aliai opinias, che giuste tiam la cerbo liberigas de malgravae detaloi. Plua teorio credas, che en tiu faso estas fixata la memoro, almen au tion ci lastan, ancau tiu ci studajo, shainas subteni. la esploristoi, ne nur igis la test persono in dormi, en da laboratoria lito, sed ili devis ancau antaula en litigio lerni vort paroin. la sequa tago, oni nomis alla parto prenantoi unu vorton el ambau vorto paroi, ca ili devis nomi la duan cun ligitan vorton. Per tio oni testas nian asociacian memoron, do la memoron per ciuni laboras. Resultigis che post nocto sur la lula lito la parto prenantoi povis giuste completigi plurain vortoparoin. En la cerbo cetio ocasas la jeno la balanzado changias la cerban activezzon. Gi activigias ciam de nove, por duona secundo, gis du secundoi. Tio shaine cun ligigias cun lernado. Cai la cerbo pro la balanzado ancau productis pli mal rapida in ondoin de cerbe electro. Mal rapidae osciloi estas grava marchilo por bona alt qualita dormo. Crome studajo montris, che tiui osciloi povas ancau contribui al pli bona fixigio de intensai memoragioi. Ambau cerbae activezoi, laula esploristoi, estas sincronizatai per la lulado. Tio positive influas, cae la memoron, cae la dormon.